بسم الله الرحمن الرحيم أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوطاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق إقاب وما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صية واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قدنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المهراب إذ دخلوا ولا داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعدنا على بعد فاكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الختاب صدق الله العلي العظيم हाणे पाण पढ़ूं पिया स्वाद सूरत स्वाद हाणे अर्ज़ु कयोसीं त हिन खां सूरत साद में स्वाद में अलाह ताला फ़रमायो त पंहिंजो कफ काफ़र जेके आहिनि से इज़त ऐं शिकाक में आहिनि पंहिंजे हथ जी वॾाई ऐं पंहिंजे जहिड़ो लॻाए वेठा आहिनि अलाह ताला सां ऐं पंहिंजो चवनि था त न नबी जेको आहे सो अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे उहे सभई एतिराज़नि जेके कया उहे सभई पोइ अलाह ताला वरी हुन एतिराज़नि जो जवाबु ॾिनो जो त अलाह ताला जी ज़िक्र खां ई शक में आहिनि ऐं पंहिंजो सुबुह अज़ाब चखंदा ऐं पंहिंजो हिननि वटि को अलाह ताला जा ख़ज़ाना आहिनि छा जेके रब रब जे रहमत जा ऐं अज़ीज़ वहाब जेको अलाह ताला आहे उनजे ख़ज़ाने जा हिननि वटि आहिनि छा या हुननि वटि बादशाहत आहे का आसमाननि जी ऐं ज़मीन जी ऐं हुनजे विच में जेकी आहे या पंहिंजो भले त ही चढ़ी वञनि ॾाकड़ियूं करे ॾाकड़ियूं हाणे ॾाकड़ियूं करे चढ़ी विया आहिनि माड़ियूं ठाहियूं अथऊं वञो हिकु सौ पंद्रहं हिकु सौ वीह लाइ केतिरियूं माड़ियूं वॾियूं वॾियूं हाणे सभु को मुल्क चाहे थो त असांजी वाड़ी उहा सभु खां वॾी हुजे हाणे अहिड़े नमूने सां हीउ चए अलाह ताला फरमायो त हाणे भले ॾाकड़ियूं करे मथे चढ़ी अचनि ॾाकड़ियुनि खां सवाइ हाणे चढ़ी था वञनि जहाज़नि ते चढ़ी था वञनि मथे ॿ ॿ टे टे साल केतिरा पंहिंजो के के केतिरा छा चइबो आहे किलोमीटर ताईं केतिरा मेल अलाए छा मथे आसमान ते चढ़ी था वञनि जहाज़नि जा बहरहाल हाणे अलाह सां पुॼी कोन सघंदा हर भुर अलाह खे मारण जो जेको हिन जो ख़्यालु हो पोइ अलाह फला फ़रमायो त भले जुंदुम मां लिख महज़ूमन मिनल अहज़ाब हिन जो इहो जेको जिंद जेको लश्कर आहे इहो बाज खाधल हाणे त ॿ दफ़ा अहज़ाब जो ज़िक्र आयो आहे अहज़ाब हिज़ब हिज़ब चयो आहे टोला ऐं जेके ख़ंदक जी जेका जंग हुई हुनजो नालो आहे जंग अहज़ाब चइबो आहे हुनखे छो जो सॼे जा जेके पंहिंजा अरबस्तान जा जेके माण्हू हुआ सभई क़ौमूं जेके आहिनि सभई एज़ाब ग्रुप जेके टोला कबीला सभु गॾिजी कुरेशन सां गॾिजी आया हुआ पोइ हिते ख़ंदक खोटियऊं पोइ हज़रत सलमान फ़ारसी चयो त ख़ंदु खोटियो पोइ हुते हाणे वञिजे जेको मदीने में त पोइ वरी ॾिसंदा नंढड़ियूं मस्जिदूं अञा पियूं आहिनि खंदक हाणे कोन्हे पर उहो इलाइक़े जी ख़बर पए थी हिते हुई खंदक पंहिंजो उते जेके आहे से रहिया पुरते के केतिरा ॾींहं वीह टीह चालीह ॾींहं केतिरा हुआ ख़बर न पोइ भॼी हुते निकिता पोइ जंग ॼण जहिड़ो को वॾो रूबरू कोन्ह थियो पर पोइ वरी हाणे हज़मल अहज़ाब जिंदो इहो पढ़बो आहे भई तकबीर जेका कबी आहे पंहिंजे ईदुनि जे ॾींहंनि ते पोइ इहा आयत आहे या इहा नबी पाक सलाह जो कौल आहे या छा उहो पढ़िबो आहे उन मंझि इहो चइबो आहे त हज़म अल अहज़ाब जिंदव हुनजो लश्कर थो डुड़ाए भॼाए छॾियो अलाह ताला हुनखे भॼायो त हाणे इहो अहज़ाब अहज़ाब इहे क़ौमूं हुयूं हाणे हिते बि अहज़ाब आहिनि जेके अहज़ाब माना टोला जेके सभई गॾिजी हाणे हींअर बि ॾिसो त हीअ टोला आहिनि सभु गॾिजी इस्लाम जे ख़िलाफ़ु जेके अंदरि हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहियो अथऊं सॼी दुनिया में तबाही बर्बादी करण वारा की टीह चालीह यका मुल्क आहिनि सभई वरी इस्लाम असांजा मुस्लमान मिना निभागा जेके आहिनि उहे बि वरी हुन सां शामिलु आहिनि इहे बि बर्बादी तबाही बर्बादी करण वारनि मना उहे जिंद आहिनि इहे हुन पंहिंजो अहज़ाब आहिनि इहे सभई गॾिजी मुस्लमान मुस्लमाननि खे ख़तमु तबाह पोइ अलाह त फरमाए थो कज़बत फरमाइदोबत क़ौम नूहनि यानी हिननि खां अॻु में यानी कुरेशन खां अॻु में मके जे काफ़रनि खां अॻु में क़ौम नूह जेका हुई उहो उन बि कूड़ो कयो पंहिंजे पैवंबरनि खे ऐं आद जी क़ौम जेका हुई यानी हज़रत हूद अल इस्लाम जी क़ौम आद क़ौम हुई उन खां पोइ आद क़ौम खां पोइ समूद क़ौम थी समूद जो बि नालो अचे थो हिन में आय आयतुनि में त उहो हज़रत सा लह अलस्लाम जी क़ौम समूद क़ौम हुई त पोइ हिते वरी नालो फिरवन जो आयो फिरौन ज़ुल औतादु फिरौन जेको जेको मेखुनि वारो यानी उहो माण्हुनि खे मसलूब कंदो हो ऐं मैखूं हणंदो हो हुनखे हथनि में पेरनि में ईअं करे हुनखे जबल में हुन छा चइबो आहे वणनि मंझि हुनखे मैखनि सां जीअं मैख माना किली जेका किली किली हणी हुनखे थी सघे थो चपर काठ जी हुजे या लोह जी हुजे या छा लोह लाइ हो त हिन लाइ कोन हो बराबरि जेका बि चपर हुनखे मैखूं चइबो आहे हुनखे ज़ुल औताद ओताद माना मेखूं समूद समूद क़ौमनि खां अॻु में ॼण गुज़री हज़रताल जी क़ौम उहा क़ौम लूत लूत अलाम जी क़ौम मन गुमोर जेके आहे लूती लूती माना ॿियूं बुछायूं हुननि में घणियूं हुयूं पर इहो लवाथी माना इहो होमोसेक्शल्स आहे उहा असाबु ऐकत ऐं असाबु ऐकत मद्यनि जा माण्हू जेके हज़रत शइब अलाम जी क़ौम हुनखे चइबो आहे असाबु ऐकत उलाइकल अलसाब इहे सभई क़ौमूं जेके असाब आहे टोला हुआ टोला बुछाई वारा टोला जेकी अलाही मोहम्मद इन कुल कज़बर इहे सभई जेके आहिनि त रसूलनि खे कूड़ो कयो इहे सभु क़ौमूं जेके हुयूं अहज़ाब जूं क़ौमूं रसूलनि खे कूड़ो कयऊं <coughs> फ़क़ाब फ़क़ एकाब पोइ ऐकाब अलाह तालो बदिलो अलाह ताला सज़ा जेका आहे हुन ते हक़ु थी वई हली त ईंदो ईंदो आवे ई अज़ाब अचे अचे ई अछे वाहिद वाहिदन इहे नथा इंतज़ारु कनि पिया इहे क़ौमूं सो हिकिड़ी वॾी सिहत हिकिड़ो वॾो आवाज़ु जेकी चिंगार हिकिड़ी अचे फवाक पोइ हुन वञा त का हुनखे साही न हूंदी को हुनखे वेसाही कोन हूंदी को हुनखे भॼण जो को नमूनो तरीक़ो हथु कोन ईंदो वकालू रब ना हाणे इहे चवनि था मतिलबु असां त चोल के सम्झंदा त कू कू कूड़ा आहे या सॼी ॻाल्हि न बि जेके आहिनि सभई कूड़ा आहिनि ऐं सभई हींअर जेके आहिनि इहे सेक्युलरिस्ट इहे इहे इन सोच विचार वारा आहिनि त इहा सॼी ॻाल्हि मनी धोखो आहे को ॻाल्हि कोन को रिसेप्शन आहे रिलीजन विलीजन जेका का ॻाल्हि कोन्हे का कालू रब न कितना असां ते मोकिल न भला हे रब असांजा तूं असां ते मोकिल जेकॾहिं तूं आहीं त मोकिल असां ते को टुकड़ो आसमान सां किराए असांजे मथे ते जेकॾहिं आहीं त कीअं कर वाक वारो कर कितन कबल कब्ल यो हिसाब त परे जी ॻाल्हि आहे हिते ई असांखां तूं वठि न भला मतिलबु त इहो चैलेंज था पिया कनि अलाह ताला खे अलाह ताला चए थो ऐं अहिड़ो चयो कोन्हे तव्हांजे चैलेंज में अची पंहिंजो मूं हिकिड़ो मुक़ररु वक़्तु करे ॾिनो आहे हर हिकु शइ जो हर हिकु वक़्तु ॻाल्हि जो मुक़ररु आहे तव्हांखे ऐं ॾिघी रसी थो ॾियां ऐं उन वक़्तु तव्हांखे पकिड़ि कंदसि जंहिं पकिड़ि कंदसि मुंहिंजी पकिड़ि तमामु सख़्तु आहे समुझो ऐं उन वक़्तु तव्हांखे भॼण जी वाह कोन हूंदी का को रस्तो कोन हूंदो को जो भॼी सघो तव्हां वकालू रबना अज इसिर हाणे मोहम्मद पाक सलाह खे चए थो नबीअनि खे चवे थो ऐं असांजे क़ौमनि में जेके माण्हू वेचारा हींअर पैसा चिछलाइनि पिया जेके मुसीबतूं ॾिसनि पिया अखियुनि मां उन्हनि खे चवनि चए थो अल्ला اسبر इस्र कर सब्रु करियो हे नबी पाक सलाह वसलम सब्रु कर सभु इस अल अलाम जेको हीउ काफ़र चवनि था तुंहिंजे मुतलिक़ ऐं नबी पाक जे मुतलिक़ ऐं पंहिंजे अलाह जे मुतलिक़ दीन जे मुतलिक़ जेकी चवनि था उन ते तूं सब्र कर इस्बर हाणे चवंदो ज़िक्र कर तूं दाऊद जो जेको शुक्र करण वारो हुयो सब्र कर ऐं शुक्र कर हाणे हीअ त हज़रत दाऊद अल जो ज़िक्र शुरू थो थिए ऐं पोइ हज़रत सलेमान अल जो ज़िक्र पोइ वरी ॿियनि नबियनि पाकनि जो थोरो थोरो ज़िक्रु पर ख़ुशूसनि हज़रत दाऊद इस्लाम ऐं हज़रत सलैमान जो ज़िक्रु ख़ासि जेको वरी ॿिए हंधि किथे बि कोन्हे हिते आहे उहो ज़िक्र ॿिन्ही वेंदो वरी टियों ज़िकिर जेको आहे वरी वधीक ईंदो हज़रत अयूब आल इस्लाम जो हाणे हिन खां अॻु में सूरत साफ़ात में हज़रत अयूब जो ज़िक्रु कोन हो हज़रत सलैमान जो ज़िक्र कोन हो हज़रत हज़र दाऊदलाम जो ज़िक्र कोन हो हज़रत दाऊद सलैमा इस्लाम जो पहिरीं ॾिठोसीं सूरत नमल में सतावीह नंबर सूरत उन में कुझु ज़िक्र हो वरी चोटीह नंबर सूरत में पंहिंजो सूरत सभा में ज़िक्र हो शुकरायूं वग़ैरह जे लिहाज़ खां हाणे वरी हिते ज़िक्र आयो हज़रत दाऊद इस्लाम जो ऐं हज़रत अलाम ॿिन्ही जो पीउ पुटनि जो गॾु थो अचे ऐं सूरत बखर मंझि हज़रत सलेमा अलाम जो ज़िक्र आहे त हू काफ़र कोन हो या हू जादूगर कोन हो मतिलबु त हुनजो जेको एतिराज़ु आहे हज़रत सलेमान इस्लाम ते उनखे अलाह ताला ॾिना कयो त हू मतिलबु त मुशिक कोन हो या काफ़र कोन हो या हुन इजाज़त कोन ॾिनी पंहिंजे ज़ालुनि खे त वेही पूॼा कनि पंहिंजे बुतनि जी ऐं हिननि जी हुनजी इहा ॻाल्हि सॼी कूड़ी आहे उहा ॻाल्हि ऐं जादूगर कोन जादू जेको आहे सलेमान कोन पखिड़ियो या मतिलबु इहे ॿई ॿी ॻाल्हियूं वरी सूरत बखर में अलाह ताला पंहिंजो रद्द कयूं आहिनि ऐं हिननि ॿियनि सूरतुनि में जेको जिते अचे थो हुननि जे शुक्र करण जी ॻाल्हि हुनजे पंहिंजे ॿिन्ही जी ऐं सूरत पंहिंजे नमल में ऐं सूरत सभा में ऐं हाणे हिते सूरत सवाद में अॼु ऐं हज़रत अयूब इस्लाम जो ज़िक्र हिते सूरत में ईंदो हिते ऐं ॿियो हज़रत अयूब जो ज़िक्र सूरत अंबिया अल अंबिया अंबिया में थो अचे ऐं हज़रत अयूब जो सिर्फ़ु चारि दफ़ा आहे सूरत अनाह में ऐं सूरत निसाह में जीअं ॿियनि नबियनि सां गॾु हुनजो नालो अचे थो ॿ दफ़ा ईअं ऐं ॿ दफ़ा हिते सूरत अम अंबिया मंझि ऐं सूरत सोआ मंझि हज़रत अयूब उल इस्लाम जो ज़िक्र अचे थो बसि ॿियनि ॿियनि इहो चारि दफ़ा आहे सॼे क़ुर में अयूब इस्लाम जो ऐं इहो इस्लाम जो किताबु आहे पंहिंजे बाइबल मंझि इहो पूरो किताबु हिकिड़ो फिलासॉफिकल डि डिबेट आहे डिस्कशन आहे हुनजा जेके दोस्त यार अहबाब के के आहिनि जेके गुफ़्तगु था कनि या मलल आलाम या गुफ़्तगु थी थिए अहिड़े क़िस्म जो उहो ॼण हिकिड़ो फिलासॉफिकल किताबु आहे ॾुखियो आहे हुनजो पढ़ण या सम्झणु पर मतिलबु माण्हू <laughs> जीअं थी करे पढ़ी वेंदो पर उहा कहाणी कोन्हे का पर पाण वटि जेके रिवायतूं आहिनि पोइ वरी उन्हनि खे ॻंढे इहा ॻाल्हि पूरी थी कजे सो हाणे हाणे था पढ़ूं हज़रत दाऊद अल इस्लाम जो ज़िक्र त अल अला त हिन ॻाल्हि खे हिन जे ॿियनि मस्करनि खे त छॾ ऐं तूं कर ऐं दाऊद अल जी ॻाल्हि कर ज़िक्र कर हाणे दाऊद इस्लाम जो ज़िक्र अचे थो हिन सेंस में त सब्र जीअं अचे असांखे बि अलाह मुसल सीदा मुहम्मद वज़कुर अब्दना असांजे बाने जो ज़िक्र कर ॾिसो कहिड़ो लफ़्स असांजो बानो जेको आहे अब्दना दाऊद ज़ल ऐद हथनि वारे जो ज़ल ऐद हथ मां हथ माना जेको जंहिंखे चइबो आहे भई हथु कमकार पंहिंजे कम सां पंहिंजे हथनि सां थो करे वरी ॿिए हंधि दिलि आइदी वल अबसार हे अखियुनि वारा आहिनि ऐं पंहिंजो हथनि वारा आहिनि यानी ॾिसण वारा कमकार पंहिंजा कनि था हथनि सां ऐं ॿई ऐं बसारत रखनि था ऐं नज़र रखनि था मतिलबु सॼी ॻाल्हियूं हिन में अचनि थियूं त हज़रत दाऊद लाउदाम खे ज़िल ऐद हिते फरमाईंदे हथनि वारो या हथ जा कम जीअं लोहार को कमु कंदो हो या ॿकिरियूं रिढूं चाढ़ींदो हो मतिलबु धण चाढ़ींदो हो छा कंदो हो ॿिया बि जेके वरी नगमा ॻाईंदो उहो पंहिंजो अलाह ताला जे शान मज़ जंहिंखे मदा अचिजे छा अचिजे पंहिंजो अलाह ताला जी तारीफ़ कंदो हो जेको ज़बूर आहे ज़बर ज़बूर सो उहो ॼण अहिड़े नमूने सां ज़िल ऐद इन हू अवाब उहो बेशक हो वरी वरी अलाह ताला ॾांहुं मोटी अचण वारो अफ़वाबु जेको आहे सो मोटणु मोटण वारो जेको हर हर मोटी अचे यानी वरी हेॾां वञे त वरी अलाह ताला ॾांहुं वरी हर ॻाल्हि में अलाह ताला अलाह ताला जी ॻाल्हि हलत अल्वाब हज़रत इब्राहिम अल जो मुत अलाह ताला फ़रमायो त इन इब्राहिम अल हलीमुनि मुनीब हज़रत इब्राहिम अल जेको हलीम आहे ऐं अफ़वाह आहे पंहिंजो मुनीब आहे ऐं पंहिंजो अवाब आहे त हिन सेंस में हज़रत दाऊद इस्लाम खे फरमाईं त इहो अवाब आहे मोटी अची ईंदड़ आहे इना सख़र न ज़ीबाल असां जबलनि ते मुस़र कया जबल कहिड़े माना में मुसर कया जीअं हज़रत दाऊद इस्लाम ॻाईंदो अलाह ताला जी तारीफ़ूं ज़बूर हुयमि पंहिंजो जबल ॼण सां गॾु ॻाईंदा हुआ हाणे ॻाईंदा हिकिड़ो त फिज़िकल नमूनो असां ॾिसूं था त जबलनि जे विच में बीह तव्हां कंदो त पर लाह हुतां पवंदो हिकिड़ो त इहा ॻाल्हि पर ॿिए कंहिं माना मां बि अलाह ताला खे ख़बर आहे त छा माना हुनजी त जवाल जबल मुसर थींदा ऐं हुन सां गॾु ॻाईंदा हिकु जवाबु ऐं माहू तैर ॿिए हंधि फरमाईं त हुन पखी जेके आहिनि सिर्फ़ु ॻाईंदा हुआ पखी मतिलबु त अहिड़ो पाण वटि ॻाल्हि ॿी जलजी आए थो जेको वॼाईंदो हो त बसि पखी पकड़ा ई जानवर अची गॾु थींदा हुआ वाकई कॾहिं कॾहिं म्यूज़िक में हिते माण्हू अची गॾु था थियनि जानवर अची गॾु था थियनि उहे ॿुधनि था हुनखे वणे थो त हाणे हिते ॼण जबल बि जेके आहिनि से ॻाइणु ॿुधंदा त मज़ो ईंदो हुनखे उहे मुसख़र थी वेंदा हाणे इहा हिते ॼण ॻाल्हि इना सखर न जिबाल हू हुन सां गॾु जबलनि खे असां मुसख़रु कयोसीं इहो सभु अलाह ताला जी तारीफ़ कंदा हुआ तस्बीर कंदा हुआ सभन इहे सभई कंदा हुआ तारीफ़ तस्बीर कंदा हुआ ज़िक्रु कंदा हुआ बिल आशीअ आशीअ यानी शाम जे वक़्तु भल इशराक़ ऐं सुबुह जे वक़्तु सुबुह ॿिन्ही वक़्तनि ते यानी जॾहिं हर दाद इस्लाम ॻाईंदो त जबल सां गॾु ॻाईंदा हुआ पखी पखण ॿियनि हंधि हिते पखियुनि जी ॻाल्हि कोन्हे ॿियनि हंधि वरी पखियुनि जी बि ॻाल्हि आहे हिते अचे थी हाणे उहा तैरा मशहूरु ऐं त पखीअ जी गॾु थींदा हुआ गॾु सम्झो पखी बि गॾु गॾियल हूंदा हुआ पखी वॼी गॾु थींदा हुआ सभु ॿुधंदा हुआ पंहिंजो हज़रत दाऊद इस्लाम जो मतिलबु अहिड़ो मिठो हुनजो आवाज़ु हो हाणे कहिड़ो मिठो हूंदो हाणे असांजे ज़माने में असीं जेके ॾिसूं था फलाणो माण्हू वरी वाह जो ॻाइणो आहे फलाणो माण्हू ॻाइणो आहे जो ॻाइणो आहे वाह जो वाह जी ॻाल्हि थो करे पर पोइ अलाह ताला जी तारीफ़ थी कयईं पोइ हुन मतिलबु त उन पंहिंजो को वुछराई वारा गाना कोन थे ॻाईं जीअं पाण जे ज़माने में माण्हू ॻाइनि बराबरि सुहिणा अलाह ताला जी तारीफ़ ज़बूर इहा किताबु आहे हिकु सौ पंजाह हुन में गाना आहिनि गान गाना अचजे नगमो अचजे या ज़बूर मज़मूर छा अचिजे त उहे जेके आहिनि पोइ के हज़रत दाउदलाम जा पंहिंजा आहिनि के हज़रत सलमा अल जा आहिनि के वरी ॿियनि माण्हुनि जा पोयनि जा बि आहिनि उहे बि उनमें विचऊं पोइ हिकु सौ पंजाह हुन में मौजूदु आहिनि पर उनमें केतिरा आहिनि जेके हज़रत जा आहिनि उहा मशहूरु आहे कुल लहू अफ़वाब सभई जेके आहे से अफ़वाब हुआ यानी अलाह ॾांहुं मोटण वारा हुआ यानी अलाह खां मफ़रत घुरंदा हुआ अलाह खां बख़्श घुरंदा हुआ अलाह जो शुकुरु कंदा हुआ अलाह जी तौसीफ़ कंदा हुआ मतिलबु त हुन तारीफ़ तस्बी ज़िक्रु कंदा हुआ पंहिंजो हिनखे चइबो आहे जेके ज़बूर आहे हुनखे चइबो आहे हल हलल हलल ऐं इन करे वरी पंहिंजो क्रिस्तान जीअ जेके चवंदा आहिनि हलियल यहवा हललू ॿुधंदा जेको लफ़्ज़ उनजो मतिलबु आहे हलियल यहवा हलल याहवा माना अल्लाह ताला जी तहरीफ़ अल्लाह ताला जी हिते तहलील पाण चवंदा आहियूं तहलील तहलील तहलील माना तहली हे दोचश्मी जेका आहे हे हबशी सां न पंहिंजो हे दोचश्मी सां हलल हलियल माना आहे अलाह ताला जी सारा कणी ला ला इलाह जेको आहे सो तहलील आहे पाण वटि हाणे बिल अशी वल इशराक व व तैर कुल लहू अवाब अलाख अ शदतना बादशाह सां वॾी कईसूं त शिदत वारी हिन वॾी कईसूं पंहिंजो सख़्तु बादशाह कईसूं हुनजी मज़बूत कईसूं हुल हिकमत ऐं हुनखे हिकमत ॾिनीसूं हिकमत जी माना हिकिड़ी आहे त नबूअत हुनखे ॾिनीसूं हिकमत जी ॿी माना त हुनखे विज़डम हुनखे अकुलु हुनखे साझ हुनखे सम्झ अहिड़ी ॾिनीसूं जो हर कंहिं ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे सघे सुठी तरह सां मतिलबु ॿई नबूअत जे करे हिकमत आहे हिकमत जे करे हिकमत जो हिसो आहे नबूअत जो व फसल ख़िताबु ऐं ख़िताबु करण जी हुनखे जेको एलोक्वंस हुन जेको ॻाल्हाइण जो जेको तरीक़ो फैसल फ़ैसल कोन हूंदो मतिलबु त अहिड़ी सुहिणो ॻाल्हि आहे जो फसल ख़िताबु सुठे सुहिणे ॻाल्हाइण वारो जो तकरीर कंदो या ॻाल्हाईंदो त माण्हू यकदमि मतिलबु सम्झी वेंदा ॻाल्हि की छा फ़ैसले वारी ॻाल्हि कर करण वारो फसल ख़िताबु अलताक न बोल छा तो वटि उन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हि आई आहे पहुती आहे जेके ख़स्म ख़ुशूमत हिक ॿिए सां को मरी जहिड़ो को हुयो हुननि जो खणी आया पाण हल हल अताख की तो वटि आयो आहे यानी ए नबी पाकम तो वटि को उहो जहिड़ो आयो आहे जेको दाउद अल वटि ॿ ॼणा खणी आया हुआ जहिड़ो असांजो जहिड़ो आहे वारो कर त फ़ैसिलो करण जी ॻाल्हि कंदासूं पर हाणे इज़ तसुर जिन मेहराब में वेठो हज़त दाउदलाम इबादत बि कयईं महिरबानी बादशाह सलामत ऐं पंहिंजो भई ज़ाहिद तकी परहेज़गार उहो सोचे ॿ माण्हू वेठा हणी विया किथां अची विया जब भित टिपी आया छा थियो आसमान किथा आया तंहिंजो पोइ इहा ॻाल्हि वरी हाणे कंदासीं वकफ़ो करे इनशा अलाही हल अता के न बल ख़ासि में त वटि पहुती आहे जहिड़े हिक झगड़नि वारनि जी ॻाल्हि हीअ तसवरुल महिरबा जॾहिं भित टिपी महिराब में पहुची विया महरबाना जेका हुई हुन में पहुची विया इज़ अला दाऊद इस्लाम वटि दाख़िल थिया ॾिनो वञी किथां अची विया झगड़ालू आहियूं <laughs> हिकु ॿिए